Kā atbrīvoties no skaudības? Ir vairāki praktiski paņēmieni, kā atbrīvoties no skaudības. Parasta cilvēka pieeja ir sacīt, es varu dziedāt daudz labāk par viņu, bet nedziedu, jo negribu tērēt savu laiku. Tas ir viltīgs veids, kā justies labākam par otru. Savukārt garīgs paņēmiens skaudības pārvarēšanai – ir just vienotība ar cilvēku, uz kuru vērsta jūsu skaudība. Piemēram, ja kāds ir labāks aktieris par jums, jūtiet, ka tas, kurš spēlē uz skatuves, esat jūs. Šādi varat uzveikt skaudību un vienlaikus paplašināt savu apziņu. Tiklīdz skaudība būs izzudusi, mēs uzreiz jutīsim, ka cilvēks, kuru apskaudām, tagad ir mūsu labākais draugs. Mums būs labvēlīga un mīlestības pilna attieksme pret viņu – Visbeidzot mēs jutīsimies atviegloti, ka sāpīgā skaudības bulta no mums ir izvilkta. Kļūstot vienotiem ar pirmavotu, Dievu, skaudība izzūd. Ja jūtam Dievu kā mūsu realitāti, tad ik viens ir daļa no mūsu apzinātā, sevi veltošā, uzticīgā garīgā auguma. Ja visi cilvēki ir daļa no manis, tad viņi ir arī daļa no manas esības. Kā es varu būt skaudīgs uz tiem? Nešķiramība no pirmā lota viegli atrisina skaudības problēmu. Vairāk mīlot Dievu, atbrīvosieties no skaudības. Varbūt jūs kādu apskaužat, jo viņš ir izcils fotogrāfs. Viņš var apskaust jūs, jo esat lielisks žurnālists. Šāda skaudība nekad nebeigsies. Ir vēl kāds trešais, kas ir atbildīgs par jums abiem – tas ir Dievs. Mīlot Dievu, kļūsiet vienoti ar viņu un nedalāmi ar citu spējām. Kļūstot vienotam ar spēju pirmavotu, jautājums par skaudību vairs nepastāv. Ja tiešām vēlties atbrīvoties no skaudības, mīliet to, kurš dāvājas visas spējas jums un ikvienam. Skaudības dūriens – ir slimība, drošas zāles ir patiesa vienotība.